kiraa chake barakallahu fiki lakini tutasoma mpaka aya 6 ili tupate fawaidi na njia tutakayotumia tutasoma tarjama na maneno yale kama nahitaji tawdih kama kuna masala ya i'rab na kadha alafu tutarudi kwenye aya moja baada ya nyingine katika kutaja fawaid mpaka pale tutakaposimama kwenye aya sita kwenye darasa ya leo kwanza tutaanza na tarjama ya aya baada ya aya بسم الله يقول الله تعالى ألف لام را Allah ndiye anayejua zaidi hiyo alif lam ra maelezo litangulia tulipokuwa tukizisoma alhurufu almuqatta'a hurufu hizi kama tutakavyoeleza katika maelezo insha Allah lakini alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin hizi ni aya za kitabu chenye kubainisha hizi tukazozisoma tilka yani hadhihi آيات القرآن الواضح من جهة أحكامه وألفاظه تلك آيات الكتاب المبين hizi ni aya za kitabu chenye kubainisha pia unaweza kusema hizi ni aya za kitabu kilicho wazi kilicho wazi almubini kwa maana ya bayin tushaeleza zaidi ya mara moja kwamba almubin inaweza kuwa kwa maana ya fiili abana yubinu kwa mubin ni ismu faili ya mubin yani muwaddih au mudih muwaddih mubayyin yenye kubainisha lakini mubin pia inaweza kuwa na maana ya albayyin kwa hiki hizi tukazozisoma hizi ni aya za kitabu chenye kubainisha kwa mubin ni sifa ya kitabu inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun hakika tumekiteremsha hali ya kuwa ni qur'ani kwa kiarabu au qur'ani ya kiarabu hicho kitabu anzalnahu eh? hakika tumekiteremsha Qur'anan ay hala kaunihi Qur'anan hali yakuwa ni Qur'ani tena arabiyan la'allakum ta'qilun ili mfahamu la'allakum تعقلون أي كي تعلموا وتفهموا معانيه ilimfahamu maana yake kama kule hamim walkitabil mubin إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون منذ الزخرف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص سيسي sisi tunakusimulia wewe masimulizi mazuri زيدي نحن نقص عليك أحسن القصص حقيقة نقسم لي ويبي ما سموليزي ما زوري زيدي بما أوحينا إليك هذا القرآن وكل توحي كواكو هي قرآن بما أوحينا أي بوحينا أو بإيحاء بإيحائنا تكفانا ما مصدرية لا لباء سببية لا ماني مصدرية وكل كل توحي بما أوحينا ما نكلي بعد ياك في تأويل المصدر nahnu naqussu alayka ahsana alqasas sisi tunakusimulia wewe masimulizi mazuri zaidi bima auhaina ilayka hadha alquran kwa kuleta wahi kwako hii Qur'an tumeleta wahi wa Qur'ani kwako ili tukusimulie masimulizi yaliyo mazuri sana na alhusn pale يعود الى القصص لا الى القصه hivyo visa vyote vya Qur'ani ni vizuri masimulizi mazuri zaidi ahsana alqasas masimulizi mazuri zaidi kwa alhusni hapa yarudi katika alqasas na sio katika alqissa sikasema hiki ni kizuri zaidi vingine si vizuri au kuliko vingine la visa vyote ni vizuri wa in kunta min qablihi la min alghafilin na kwa hakika kabla yake ulikuwa ni mwenye kughafilika ulikuwa hujui in hapo ni mukhaffafatun min athqila na ushahidi wa hilo ni lamu la min alghafilin wa khuffifat in faqalla alamal وتلزم اللام إذا ما تهمل ابن مالك يسمى kwa itakuwa ni makosa kusema wa in kunta min qablihi la min alghafilin ijapo ukiwa akasema hata ukiwa ujapo ukiwa ukatafsiri kama vile in in kama in ilivyo hapa in ni kwa maana ya inna kwa maana innaka wa innaka kunta wa innaka kunta min qablihi la min alghafilin imetumiwa ghafla sawa imetumika neno ghafla na halikutumika neno aljahl wa kuchunga makamu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu al-ghafla ni adamu al-ilm kughafilika sawa angeambiwa wa in kunta min qablihi lamina al-jahilin hakuwa akijua kweli lakini kwa kuichunga makamu yake akaambiwa lamina al-ghafilin wa in kunta min qablihi kwa hakika wewe ulikuwa kabla yake kabla tujasimuliani kabla ya masimulizi kabla ya kukuletea wahi la min alghafilin ni katika wenye kughafilika yani katika wasiojua وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان بس كما hivyo tumeleta wahi kwako tumeleta kwako wahi katika jambo letu katika amri yetu hukuwa ukijua kabla ya hapo hukuwa ukijua kitabu ni nini wala imani ni nini kwa anayesema kwamba mtume swalla sallam alikuwa na ilmu kabla azal na wapi na wapi kabla ya utume atakuwa anapingana na aya hizi tumefahamu kisha aya zikaendelea anasema Allah subhanahu wa ta'ala idh qala yusufu li abihi kumbuka Yusuf aliposema kumwambia baba yake ya abati ewe baba yangu ya abati ewe baba yangu inni raaitu ahada ashara kaukaba hakika mimi nimeota nyota kumi na moja washamsa na jua walqamara na mwezi raaituhum li sajidin nimeviota ni vyenye kunisujudia mimi idh qala yusufu liabihi kumbuka aliposema yusufu kumwambia baba yake ya abati e baba yangu alikwenda akanongoneza akanongoneza baba yake baba inni raaitu ahada ashara kaukaba mimi nimeota nimeota nyota kumi na moja washamsa na jua shamsi hapa ni mama walqamara na mwezi baba wanazuoni wanasema shamsa ni, ni mama pale na alqamar ndio baba si shamsi muannath majazi si muannath majaziyun na qamar ni mudhakkar mu alafu ajabu asema raaituhum akusema raaituha katika faida za kuja si vitu ghairu aluqala si vyenye akili akusema raaituhum nimewaona wao wao kina nyota kina mwezi kina jua ndio hivyo nimeviota vikinisujudia mimi kwa sababu asujudi ni fi'lu al-uqala sujud ni kitendo cha vitu vyenye akili ndio maana akasema raaituhum raaituhum li sajidin nimeviona ni venye kunisujudia mimi qal akasema yaqub baba yule ya bunayya ewe kijana changu wewe ya bunayya ewe kijana changu kijitoto changu la taqsus ru'yaka ala ikhwatik usizizungumzie ndoto zako usizizungumzie ndoto zako ruya ruyaka ndoto zako eh? la taqsus ruyaka ala ikhwatik usizizungumzie ndoto zako kwa ndugu zako usiwaambie Mungu fayakidu laka kaida wasije wakakufanyia njama fayakidu laka kaida wasije wakakufanyia njama kwa nini inna shaytana lilinsani aduwwun mubin hakika shetani ni adui mwenye kudhihirisha uadui wa mtu shetani siku zote ni adui kwa mtu tena mwenye kudhihirisha uadui wake ndio maana kama mubin inna shaytana lilinsani aduwwun mubin hakika shetani kwa mwanadamu au kwa mtu ni adui mwenye kudhihirisha uadui inna shaytana yanzaghu bainahum inna shaytana kana lilinsani aduwwan mubina katika sura al-Isra adui naendelea wakadhalika kama hivyo alivyokuotesha wakadhalika na kama hivyo alivyokuotesha yajitabika rabbuk atakuteua Mola wako samekuotesha basi kama hivyo alivyokuotesha yajitabika atakuteua wewe ay kama araka rabbuka fi manamika sujuda alkawakibi washamsi walqamari laka fakadhalika yakhtaruka rabbuk kama hivyo Mola wako alivyokuotesha katika ndoto kusujudu kwa nyota na mwezi na jua huwa wanakusujudia kama hivyo alivyokuotesha hivi basi atakuchagua wayastafika linubuwa na atakuhitari atakuchagua wewe kwa ajili ya utume wayuallimuka min ta'wili alahadith na atakufundisha kutafsiri ndoto wayuallimuka min ta'wili alahadith na atakufundisha wewe kutafsiri ndoto wayutimmu ni'matahu alayka na atazitimiza neema zake juu yako wa ala ali yaquba na kwa familia ya yaqub kama atamaha ala abawaika min qablu ibrahima wa ishaq kama alipozitimiza hapo kabla kama alipotimiza kabla ya hapo kwa wazee wako nao ni ibrahima na ishaq kama atammaha kama alivyozitimiza hizo neema ala abawaika kwa wazee wako min qablu kabla ya hapo wazee wako kina nani Ibrahima wa Ishaq hapa imetajwa babu yake na babu wa baba yake wote walineemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala Ishaq ndiye alimzaa Yaqub Ishaq mwana wa Ibrahim ndiye alimzaa Yaqub Yaqub ndiye alimzaa Yusuf wote hao walineemeshwa kwa hiyo tutatimiza neema zetu kwako kama neema hizi tulivyozitimiza kwa wazee wako kabla ya hapo wazee wako kina nani babu yako Ishaq na babu wa baba yako Ibrahim tulitimiza neema zake Allah tulitimiza neema zetu kwao inna rabbaka alimun hakim hakika mola wako ni mjuzi mno mwenye hikma laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin sindo kwenye kituo hapo najmi kwa hapo eh? basi tutasoma mpaka hapo laqad kana fi yusufa kwa hakika kumepatikana kwa yusuf wa ikhwatihi na kwa ndugu zake ayatun lisailin mazingatio kwa wenye kuuliza ayatu mazingatio kwa najmu iko nyuma yake hapo kwa insha Allah tutakuja kuanzia hapa laqad kana fi yusufa kwenye aya saba نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك ما شاء الله